Tots els dijous a les 7 de la vesprada en Ràdio Godó. Al 98.0 de la teua freqüència modulada. Al loro! I per internet a www.ciutatanatori.k Se va a ver, se va a ver un follón que no sabe ni dónde se ha metido.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 Ah, cada dia, Jai, per favor, pareu de tocar-me el mòbil que estic fent el programa. Exacte. Pues... Cada dia tinc la veu més pareguda a Rosendo. Rosendo, però morenazo, de, la, de on has estat? En la platja, no? He estat en, en, en Sao Paulo. A cojones, com te pones, en moreno. Comprar una samarreta de en euros brasileños. Bé, en plan ja esportiu, totalment d'estiguenc. No, eh, jo això, però està parlant del tio Pau i pues presenta així a... Dando por. Ese me lo diuen ahí. Eh, eh, eh. Bueno, Bueno, també tenim per als comandaments al senyor Jordi. Coi del coi. Coi del coi. Com està, com ha estat el que no s'ha vist? Eh? El guia o el... Bo. Se Jordi, bo. Ahí va, També, se Jordi, bo. I tenim el tio persona. Paco, així, me caguen d'ena. Cagant-se en d'ena, sí que sí. Ahí la segona ja estem, home, el paperet. Paco, Paco. <laughs> cagui en la mar serena, che. Que bé. Ese Paco bueno ahí. Ah, y els comandaments tècnics eh, en quant a la qüestió esta de l'internaute sí, i tot el sí, rotllo. a la mi Rulo. Al senyor i estimat amic Rulo, que avui veurem en persona pròpia, prompte. A veure si te baixes després al bar. A veure. El telèfon de participació rapid, Paco. Ràpidament és el 96 364 2952. No teniu ovaris de trucar-vos. Avui no n'hi ha 69. No, el 69 me l'acabem de fer jo sol. Eh. Anem a sortejar avui unes entrades pel xufarroc del Donallà, no però no. Encara, encara no podeu tocar, llavors avisarem Exacte. quan siga l'hora de tocar. No, no siga que foteu el que, Digues, que toque. Jo este programa li el volia dedicar al Rulo, este programa. Ahí, ahí, Rulín, que eres lo mejor. Però no li vaig dedicar al Rulo. No, li colló, dedicar, pobre home. I anem a dedicar a unes persones que al Rulo encara li farà més il·lusió que si li ho dediquem a ell. I això? Però... Este programa és situat a Natori de 8, 20 de maig de maig. 2010. 10. Li anem a dedicar a la caverna mediàtica espanyolista. Ué! cuidado! Para que n'aprenguin, eh, Jordi? Al loro! Que no estamos tan mal. Que no estamos tan mal. I això, el Barça una altra campió de Lliga, que li donen per, yeah. per cul al Madrid. Yeah. Muertos, me ja anem a escoltar un fandango del nostre amic P. Jimeno Botifarra, que l'altre dia, com no, va triomfar al canta al ras de Massalfasar. Al canta al ras de Massalfasar. Viva Espanya, viva el rei, viva l'orden i la ley. Al segur. xica que es fa rogeta. la xica que es fa rogeta. en el mes de juliol ja té la gavieta peta i li falta el verderó. La xica que es fa rogeta. El festejar amagà el festejar amagà és un viure molt en pena, és com la brasa del foc, que per baix la cendra crema, el festejar amagar. Tinc una espina en el pit, tinc una espina en el pit, que no em deixa respirar, ni de dia ni de nit.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 la sangwa su lo y di makasa wa na o sol makosa la yo eso es Radio ella Si te pica algún, te busquen la orella. Con siempre Che, la porta, deixa para la mosca. Eh, con siempre sempre estem per aquí, anem a un parell de de convocatòries que tenim per així, entre altres coses. Noticieta de convocatòries. Aquesta, aquesta és la porta de la casal de, la, de Jaume I a Llíria, que es comunica mitjançant un correu que diu que marcat dins dels actes dedicats al quart centener i de l'expulsió dels moriscos de les nostres terres, el Centre d'Estudis Locals de l'Eliana ha organitzat per, per cloure aquestes jornades els següents actes. El dijous 20 de maig, crec que és avui, eh? Taula redona, col·lectius vulnerables a la història, la situació de les dones i les, i les minories ètniques, el cas dels moriscos. A les 10.30 hores al Centre Social Cultural de l'Aliana intervendran Maria Dolores Guillot, professora titular d'Història del Dret i de la Unió Valenciana, Y yo, de Universitat Universidad de la Valenciana. Ay, Paco, <laughs> subconsciente. Sí, senyor. Ai, se m'ha vist el rabo. Josep Vicent Galiana, historiador i director del Museu Etnològic de Benaguasil. Joan Domínguez, membre de l'Institut d'Estudis Comarcals. Pel dissabte 22 tenen previst de maig eh, una, una actuació que es diu Retrobem la música a cantar a la Torre del Virrei a les, 2, a les 22.30 hores actuaran Pep Gimeno Botifarra, que acaba yeah! d'escoltar, Xanxin Hernández, yeah! Navarro, yeah! i Olí i yeah! Toni Guzmán. Yeah! S'oferirà als assistents uns dolços i una mistela. El preu yeah! serà de 7 euros, no podeu faltar-hi. Això per l'aliena el que pertoca. I una notícia ràpida de convocatòria. Ai, perquè ja que mantindre els nostres ri, eh, rius eh, vius i perquè si n'hi ha algun riu que pot ser eh, el, el, eh, el senyera d'aquest país és el Xúquer. Manifestació a Sueca, xicons, el, per un Paco, viu i pel nostre futur. El 29... Se diu el Xúquer. Xúquer. Xúquer diuen els altres. Xúquer diuen els altres. Xúquer. Xúquer. pues això, per un Xúquer viu, 29 de maig, 18 hores, a la plaça de, eh, a la plaça de l'Ajuntament de Sueca per un xucar viu el que, puga, el que pugui que, que vaig a, sí. a, a lluitar per un xúquer Ciutat ja m'ho dicen, que no estarem Eh, no, Perquè és que... jo tinc que anar a la playa i el tio Paco... Cabró, tu lo que pasa que no t'agrada poc l'au ja. <laughs> Caguin d'ella. I molt bé, ja està tot, Paco, no? Jo estic esperant, ja hi ha la Malbarrosa. Escolta, Paco, escolta. Ah, i tenim una connexió preciosa. Sí, senyor. Perquè ara serà el del nostre corresponsal de, eh? de la Universitat Catòlica de València. Sant Vicent de Martí. Martí sí que, sí. Dominique, dique, dique. Ah. Bona tarda, Guillem Fidel. Eh, bona tarda. Ave Maria Puríssima. T'agrada la, la sintonia nova que t'han posat? Sí, molt bonica, molt bonica. A ah, que te l'empina? Bona, què mos contes? N'hi ha fi de puta la setmana? Sí, claro que n'hi ha fi de puta la setmana, però fica'm el redoble o si no, no n'hi ha. Ai, ai, sí, Espérate, sí. que Jordi, Jordi, se redoble bo. Redoble. El fide... Espérate, hostia. A veure, vale. El fideputa la setmana, eh? I entonces me fica el redoble. Exacte, a veure. Vale, redoble. El puta la setmana és... Eh? Eh, la el tío Paco. Policía local de Valencia. ¿Qué? ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Cuidado! ¡No sabe dónde se ha metido! Calla, que ja estan Se va a ver, se va a ver un follón que no sabe ni dónde s'ha metido. I això per què, Xera, no? Qui, qui és? Això per què? Perquè estan que no, estan que no paren, vinga a ficar multes, eh, les grues han augmentat un 65% eh, les, les denúncies, Eh, hoy en día se está multan ya para aparcar la bicicleta en, la vorera, si es que a un que deixes la bici, si, si, la dices en un pati y minuto te vola... yo quan vaig a l'Ajuntament li la llogué al sostén de la Rita. Sí, pues eh, la asociación de automovilistas está denunciando que se, pues això, que a traure diners a, a bicis, a coches, a todo lo que facha falta... Que no estamos tan malos! <laughs> no, no estamos tan mal, ¿no? No, que sí que de veres. ¿Tú sabes que no podrás ni pisar en la platja? No, ya no se podrá fer res. China que de potar res, nano. Si te agarra la vomitera después de la borrachera, ya sabes. Po potes en el passeig, que ahí no multen. A la manifestació xueca, eixa que heu dit, sí. a, a queixar-se. Ai, ai. Por de puta mare, pues això diuen ara, tio, també, a banda de tot això, sí que n'hi ha una campanya, jo crec que per recaptar eh, diners, perquè sabeu que no tenen un... Pa tota la Fórmula 1! Ai, Rita, ai, Rita! Perdón, perdón. Qué contento estaría el Hola, Bueno, pues, Paco. Guillem, t'anem a enviar la prenda pel cul, així d'arreu. Així suau, no? Que no. Sí, que esto es la radio en directo y hoy tenemos muy, vamos muy, muy cargados. Guillem, ahora cuánto dices, Bore. Vale, tío Paco. Venga. Eh, me he una camiseta de Brasil. ¿El qué, el qué? Que me he una camiseta de Brasil. Sí, sí, nano. Sembla un ou en, en amanida. Vale, <laughs> que el piolín. Molt venga pues. Dale, Vale, tota a intenta, intenta donar un besete, si arribes m'avises. I res, l'altre dia a Ciutat de Tony va a estar en las festes de Villarreal, 80 grams de verga. Ah, coño. Y van, por el concert y en esta canción van a comenzar el concert Rojo Separatista. Lo que es Paco, un rojo separatista de mierda. anys de condemna, 25 anys més de cadenes per haver-me despenjat la llufa de l'esquena, per haver-los gosat dir el dia que se'n provaven la disfressa de democràcia que sota encara es veia la camisa blava. Rau! condemna els que van dir sí senyor i van planxar-los la disfressa creient que era un mal menor condemnats autoconvences que tot s'havia acabat com si aquesta submissió no fos una altra cel·la de la mateixa presó Rom, separatista doncs amb bones vistes, alçades al forat dels terroristes. Fet i fet aquesta foscor, va bé per tenir-ho clar. El que sap que està tancat, li queda l'esperança de poder-se escapar. alegra mi el dissabte alegra mi vida, Graminis una parla especial. Es veneno, es pura, es mortal. Viva España, viva el rey, viva el orden y la ley. Eh, <laughs> y ahí tens la farra i posat hasta a la marmolina jo estic enganxat. Ciutat Tanatori no es fa responsable del que puguen dir els seus odients i corresponsals. Le pega una sopla, tío, que por además ahí vuelco hasta el coche.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 Continuem en cita tanatari, res, anem a Ja, ja sabeu que, el, no, si no ho sabeu, ho diguem ara, que el proper 22 de maig... Es podreu tocar la xufa? El dissabte tindrà joc al Boralla la primera edició del Rock. Toca-li la xufa, xiqueta! El Rock 2010. Això començarà a les 9 de la nit en la terrassa Lumière d'Alboralla i contra l'adaptació de, de Atsembla, dels Moonlocks, d'orxates a un sistema i desbates. Aquest ah, de allà, quina xufa! Quina I tenim xufa. a l'altra banda del fil telefònic a, al nostre amic Carles d'Alboralla, que és un dels organitzadors del concert. Bona vesprà, Carles! Hola, què tal? Bona vesprà. Doncs pues mira, així estem en Ciutat Tanatori. pues res, comenta'm un poc quina associació munteu este concert o tot el rotllet ixe. Sí, som una associació d'Alboralla que es diu Llauran Cultura i el, el nostre fi és fer activitats culturals en tota la comarca que estan un poc de capa caiguda. No? Ai, Rochan, què? Sí, sí, que, sí, sí que és de veres, sí, està la, la cosa molt mala. Sí que està malament, sí. I res, eh, monteu un concert això en la terrassa Lumière d'Alboralla el dissabte. Correcte. I vamos, això, comenta'm un poc les entrades, tal, on, on se poden adquirir, tot aquestes... Les entrades, com no tenim punt de venda, les entrades adquirixen la mateixa guixeta de, de, de la terrassa, uh -huh. una hora abans de que es comença el concert, a partir de les 8, Perfecte. Està en la venda perquè la gent vaig, a, vaig a comprar. Perfecte. Eh, te dic els preus, volver el precio 3 euros y es un regalo si ves en el carnet de la Universidad de Valencia o del Politécnic y para per en general 5 es una cosa. Escolta, una cosa, i pa, pa, pa jubilats i, pe, eh, i funcionaris que en el descompte este cafè de Zapatero n'hi ha preu especial? Home, és que els a jubilats sí, per, perquè tenim respecte a la tercera edat. <laughs> els funcionaris, com el tio Paco, mal. Però per els funcionaris és que Zapatero diu que tenen que col·laborar. Sí, sí, o sea, col·labora, que O sea, que ja saps, tio Paco, tens que anar a gastar tres quartos a vespre te llegiré una per ahir, i si sí, estàs bueno, escoltant-lo t'agradarà. Els grupers que actuen, pues, els vàters del Càcer, no? els vàters del Case... L'Arxeta Sound System, que són... Com València, l'Horta... Eh, sí, això són autèntics auténtic. Tenir també sembla que són uns xavalets que ja porten ahí un parell d'anys o... Sí, ja porten ahí treballant, sí. I això és de categoria mundial. És un nou CD, ara. I, i Moonlocks, i Moonlocks. Moonlocks, i Moonlocks, els grans Moonlocks. Muchos Moonlocks. Vamos, ah. que això ja, això ja, vamos, Jordi està fent. I això és quan jo era jove i tal, ja estaven pel món. Pues sí, Jordi, és Moonlocks. <laughs> Estupendo. I res, pues res, eh, estàvem comentant, no?, que anem a, anem a rifar així ara dos entrades, no?, pels primers que toquen. Correcte, pels primers que toquen tenen dos entrades. Dos entrades al xufar rock, o sigui, sea, vamos... Me toquen, me tenen que tocar. No, Paco, per telèfon, ah, tranquil. Ja, home, jo. I res, i això, Carles, anava a estar en el programa, però ha tingut oi un... Com segons diu la llei de Murphy, no? Has tingut ahí un, un percance en la moto, no? Cuidao! Correcte, correcte, he tingut un percance, m'ha quedat en el peu, el duc venat, i ja Bueno. la Però bueno, aniràs al xufarroc, no? Home, clar. Vale, pues Carles, ens veurem allí, i això, ara, ara farem ahí... I bus profeno, i bus profeno. Ara direm el telèfon de participació perquè la gent toque Sí. I a veure qui, va, qui és l'afortunat o afortunada que va al xufarró. Vols afegir alguna cosa, Carles? Sí, que anem a fer eh, combinats en horchata, no, ah. eh, no solo es Coca-Cola, de, de, lo que vive el hombre. ay, ay, ay. Horchata en casalla y horchata en café licor. Oh, no, no, niño, drogas, no ha tocat. Hay gente que está de categoría mundial. Hombre, de categoría mundial. Y es una bufasana. Bones Carles, mos veurem al xufarroc. Molt bé, moltes gràcies. A vosaltres, moltes companys, gràcies, per anar treballant. Una salutació i ciutat anatori estarà en el xufarroc. Ai, sou collonuts. Molt bé. Adéu. Adéu-siau. Adéu. Salut i força. per l'associació hi haurà cultura i d'alboralla y als bencineros de ahí de la gasolinera de Godella. Ai, home, els nostres bencines, que, que se la pensen en l'orella. Que estaran un poc tristos perquè Villa l'ha fitxat el Barça. Me caguen d'ella. Ai, Xori, passa també, sant culer com ara. No, I home, passant culer, home. Ai, ai, culer. Ara, ara en Villa i en Messi a veure qui mos guanya. Que no estamos tan mal, hombre. Hombre, i bueno, Jordi, quina cançó tenim ara? Això que ho diu per de Madrid, Quina... Arre, ah, que anem al camp del nostre amic Toni de l'Hostal en les Maedeus, que per fi han tret el disco ja està ahí, i el ja presentem per quarta volta o cinquena en Ràdio Godella. Arre, ah, que anem al camp, acompanyat de Lluís el Sifoner. Ahí Toni de l'Hostal i el Sifoner. Au! Ah, que anem al camp. I però... Que l'escola no és de mi. No! Oh! arrea que anem al camp. Que els llibres no són pa mi. Arrea que anem al camp. Que no canvien per un mestre. Arrea que anem al camp. Que no canvien llibre per l'aixar i acabats al cap. A carro i acabats al cap. En cap que em diguen ignorant. casa. sóc espanyol. I e per tant, i e per tant, també jo sóc... Ciutat tanatori. <laughs> Molt bé, estem escoltant Ciutat Anatori, un programa de Ràdio Godella, 98.0 de la vostra freqüència modulada. No s'oblideu que també ens podeu escoltar en Ràdio Mistelera La Xara, que no està ni en Denia ni en Ondara, yeah! en el 101.4 de la freqüència modulada. També ens podeu escoltar en Radioactiva Coll FM, yeah! en el 107.6 de la FM, i com no, gràcies a l'amic Rulo, a 3 W, Ciutat de Mira, si és bona persona. Exacte. Si voleu unes entrades pel Xufarroc, crideu al 96 364 29 52. Repeteixo, 96 364 29 52. A la pàgina web teniu el ciutat anatori per participar i el número de telèfon per si s'oblideu. Sí, deixeu-se de fer manoles, que n'hi ha, ha entrada gratis. Anem avui en, en el monòleg del tio Paco. Hola, un monòleg per ahir que n'hi ha. Manòleg. Manòleg, no, no, no és del tio Paco, eh? Me l'han passat per així el un... El Corsari Negre. Un grupet, no, me l'han passat uns grupets de persones i ha fet una reflexió a sobre del que va dir la, la, el govern de baixar Hòstia, els funcionaris tio, Paco, i tot el Au, tira-li una cançoneta suave de... Hola, anem per allà. Este grup de gent que m'ha passat això eh, es planteja això. El govern va baixar el sou als funcionaris i va suprimir el xec nadó per afrontar la crisi que han generat els bancs i els especuladors borsaris. Ens agradaria transmetre al govern i al PP, que també governa en moltes comunitats autònomes i organismes, al següent. Diga vostè. Siga, siga. Siga. Eh, dediquen la seva obstinació a rebaixar la vergonya del frau fiscal que a Espanya se situa al voltant del 23% del PIB, 10 punts per sobre de la mitjana europea, i pel qual es perden 240.000 41.000 euros, frau que repercuteix en majors impostos per als ciutadans i els, i els honestos i honestes. Eh, tinguen la vergonya de fer un pla perquè la banca torni a l'erari públic els milers de, mil, de milions d'euros que vostès els han donat per augmentar els beneficis dels seus accionistes i directius, en comptes de facilitar el crèdit a les famílies i a <coughs> les empreses augmentar les comissions pels serveis bancaris. Acabim amb els excessos de les empreses de telefonia i ADSL que ofereixen el servei més car d'Europa i de pitjor qualitat. Eliminar la duplicitat de moltes administracions públiques, suprimint organismes innecessaris resignats reassignats als, reassignats als funcionaris de carrera i acabant amb els càrrecs assessors de confiança i altres jocs nomenats a dit que tot i ser innecessaris en la seva major part són els que cobren els sous en els, els que cobren els sous en les administracions públiques més elevats. Facin que és públic, els polítics corruptes dels seus partits tornen els diners equivalents als perjudicis que han causat a l'erari públic, amb la seva mala gestió i o les seues malifetes i s'endureixen el Codi Penal amb procediments judicials més ràpids, amb castig exemplar per a ells. Va dir la vicepresidenta del govern que és indecent que mentre la inflació és menys 1% i tinguem més de 4 milions d'aturats, hi hagi gent que no estigui d'acord en allargar la jubilació als 70 anys. Ens agradaria transmetre a aquesta senyora vicepresidenta i a tots els polítics que considerem indecent Indecent és que el salari mínim d'un treballador sigui de 624 euros més i el d'un diputat 3.996, podent arribar amb dietes i altres revendes a a prevendes a 6.500 euros al mes. Indecent és que un professor, un mestre, un catedràtic d'universitat o un xirutxà de la sanitat pública guanyen menys que el regidor de festes d'un ajuntament de tercera. Indecent és que els polítics es pugin les seves retribucions del percentatge eh, en el percentatge que els vingui de gust, sempre per unanimitat, per descomptat, a l'inici de la legislatura. legislatura. Indecent és que un ciutadà hagi de cotitzar 35 o més anys fins a complir el 65 per percebre una jubilació i els diputats els n'hi ha a prou només amb 7, n'hi ha prou només amb 7 i que els membres del govern per cobrar la pensió màxima només necessiten jurar el càrrec. Indecent és que els diputats siguin els únics treballadors, entre cometes, d'aquest país que estan es exempts de tributar un terç del seu sou de IRPF. Indecent és posar a l'administració a milers d'assessors, lletxiu, amigotes amb sou que ja desitjaríem més tenir més qualificats. Indecent és l'incent diners destinats a sostenir els partits aprovats per ells mateixos polítics que viuen d'ells, clar. Indecent és que un polític no se li exigeixi, se li exigeixi superar una, perdó, exigeixi, exigeixi una, superar una mínima prova de capacitat per exercir el seu càrrec, ni cultural ni intel·lectual. Indecent és el cost que representa per als ciutadans els seus apats, cotxes oficials, sofers, viatges sempre en gran classe i targetes de crèdit per tot arreu. Indecent no és que no es congelin els sous, senyors, senyories. Congelin. Sinó que no li, se la hi baixen. Indecent és que, que ses senyories tinguen sis mesos de vacances a l'any. Indecent és que ministres, secretaris d'Estat i els càrrecs de la política, quan cessen, són els únics ciutadans d'aquest país que poden legalment percebre dos salaris de l'edari públic. I que sigui quin sigui el color del govern, tots els polítics es beneficien d'aquest modern dret de cuixa, mentre no es canvien les lleis que es regula i, que les, i qui les canviarà? Ells mateixos? Ha! Ajuntem signatures, diu per així l'home, perquè hi hagi un projecte de llei amb cara i ulls per acabar en aquestes privilegis i amb altres. I diu que això seria bé fer una cadena perquè només nosaltres podem posar-hi remei a això. I aquesta sí, de, i aquest sí de portar, de portar anys de mala sort si no posem remei està en joc el nostre futur en xoc el nostre futur i el dels nostres fills. A mi em sembla que la reflexió no està malament, pa, encara que es queda en lo de sempre. Para lo que te queda en el convento que estàs sí, pensando sí. en el futur. Eh, em deia, primo, que tu no tens fills. Jo vull morir-me prante. Eh, I res, tenim ahí al Soriano en Xirivella. Soriano, La agenda musical de Ciutat Oratori. Es... Ese Soriano bueno. ¿Qué pasa? Ah, ¿Cómo estás, Soriano? Pau. Es una inflamación. Pau, ¿tú qué le pareces en la mano, Soriano? <laughs> Yo, yo en la mano ocupada. Con, con lo bien que estamos en Moreira, Soriano. Eh, ahí Está buena ahí. Eh, eh, eh, eh. Volve, Soriano, va que con la agenda rápido. Mira, va, pues eh, esta agenda es cortita. El viernes, concertazo en Benimaclet. Bien. ¿En dónde? ¿En dónde? Benny Maclet. Vení Maclet. aprendiendo aprendiendo a, a, a, Vale, va, va tú Eso, pati. Que estamos, muy bien, mejor que yo. Bueno, tocarán nuestros amigos La Gosa Gorda. La perra gorda en castellano, ¿no? Efectivamente. Que ni, está, ni es perra ni está sorda. ¿Y quién Nash! Obrindas. Obrindas. <laughs> Mira vas a aprender el costums del país. Que si te quieres te tocas el las. <laughs> ¿Quién me ahí? Y luego eh, el mismo día, eh, a las 2 de la mañana, tocará en el grupo local querido ahí en Godella, Objetivo Visco. ¿Qué, sonores de tocar, sonores! Y, y bomba lapa, y habrá carajillos para todos y cubatas a 2 euros. Y una barata. Ay, ay. En el antro. Sí. En el carrer Beneficencia. ¿Y qué mesnia? El disapte. El Disante, el Disante, el concierto de la Maigen, que toca el grupo preferido de la chica esta de la Yosa. De la, de esa que hace la revolución desde el sofá. esa, esa, esa que hace la revolución desde el sofá. Al cebollo que es vos y la fa. anarquistas de salón. Bueno, ¿qué más? Dale, dale, tócame un cojón. La costra nuestra, Kime. Y nada, así interesante no hay ninguno más. O sea, los otros son para llenar, punkis de esto de mierda. Ah, eh, xue, que mal parlar sou. L'Andrés molt puro i duro. Molt bé, també recordem que tenim el xufarroc. El xufarroc eh, serà al Boralla el 22 de maig, en la primera edició. Bo, Soriano! A les 10 i 10! Avui t'anem a dedicar una cançó per tu i per tots els de Xirivella. No, a les 8, tio. Eh, eh, està aquí, està aquí tu, senyora. Tu, senyora esposa. Qual d'elles? La, la, que, con la que te ibas a casar. La, de los, la del mundo junior. Casi más usted ¿no? Pensaba que un día es a mí. <laughs> la del mundo junior. Te Va a saludar, Pau. Vale, vale. ¿Cómo estás, cariño? ¿Dónde estás? Que fas en el Soriano. Te jure que està al meu costat, eh? Que fas en el Soriano, cariño. Pero con quién estás tú también. Yo estoy con el tío Paco. Ah, sí? Pero deixa la maqueta. O sea, cariño, no m'agrada que tan xuten en el Soriano, que és una mala influència. <laughs> Cuidado en el Soriano que te ficará droga en la beguda. ¡Cuidado! Eh, eh, escucha, que Dime. ya te paso con el Alex, ¿eh? Vale, vale. Me deus un paquete de tabaco. Qué qué, lo cuesta, calla, calla. Calla, no tienes vergüenza, que te vergüenza ni ella sabe, ni come ni amuesa Por eso, Soriano. Tío Paco, que la pones nerviosa. Yo, pero si no le di res, pobre chiqueta megua. Pues nada, Soriano, te dejo ahí con el mundo junior. Si te putes, a, a pachurla. A y a chuclarla. Bueno, además a una cansora de Los Porretas y de Rosendo. El abuelo fue picador. Ahí, ahí, ahí. Mate al viejo a su casa. Ernest Sam, ala! A veure si m'he preparat la paella. I eh, una noticieta per així. Coses que passen a aquests països andorrans. La intersindical valenciana eh, denuncia que Vicent Sanz està destituint només a mitges. Diu que seria un escarni veure com Vicent Sanz en butxaques diners mentre els treballadors encara estem reclamant endarreriments salarials del 2008. El secretari general... 2008! Web, web. Perdona, Paco, perdona, Paco. Digue, digue. Però tenim la centralita col·lapsada. Col·lapsada? me toca la... Tenim una <laughs> ah, llamada. Hola, hola bona, hola, bona tarda. Bueno, la notícia era això. Bona tarda. Digue, qui hi ha per ahí? Eh, buenas. Buenas, buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Es un home, eh? Con Diego. Diego, Diego, Diego ¿qué más? Diego Alegría. Diego Alegría, ah, Diego Alegría. Diego, te veo de chove, de, eh, de chicón guapo. De aquí, ¿Desde qué pueblo de, de, la, de, la, comunidad valenciana o de la resta del mundo nos llamas? De Poblenou. Poblenou, el poble de la familia Roch, es el de Mercadona. También, y, de, y del Camps, eh? Ah, ah també el ah. Camps també era de Poblenou. Sí, així, tio. Me caguen la mare. Bueno, bé, bueno, Diego, Y, ¿Estás estàs treballant o estàs a casa? Estaves escoltant Ciutat Anatori o, o què estaves fent? No, estava treballant i escoltant-vos. Molt bé, això ja, que som internacionals. Pues mira, jo tu, pensava tu, que no? tots els que escoltaven Ciutat Anatori estaven en el paro. Sí. Hi ha un ahí per ahí que treballa. Sí. sí I res, tru, tru... Has dit que te diuen? Digues, digues. No, no, que treballa de vegades, no treballa... De vegades. Escolta, com has dit que te dient? Diego. I tu estàs interessat, Diego, en això de, de, del rock i tota la vaina? Has sentit la, la història, no? Sí, sí, volia anar de festa, clar. Has ha sentit que van a preparar uns cubates de puta mare en, en horxata i Bueno, pues també canya? Bueno, també a fer una pregunta ben senzilla. Exacte, ben bencinera. En quina localitat de la comunitat valenciana se celebra el xufarroc? Home, això està molt clar. Ja, no? Home, un aplaudiment! Ah! Això acaba de no, senyor Diego. No penxes el telèfon, que ara el nostre amigat Jordi te prendrà sí, les teves dades personals i, i arreplega l'entrada allà en, en, en Alboraya, ¿vale? en la terrassa Lumière. Pues res, senyor Diego, gràcies ah, Recorda que el concierto comença a les 9, vale, Diego? Moltes gràcies. I, Molt bé. I recorde vostè, senyor Diego, que treballar és sa, però fer-se una d'en quant en quant també. Molt bé, a xupar-la. Vinga. Salut i força. Molt bé, tio Paco, bueno, tenies que fer Això està ben, diguem que, que este pavo resulta que s'endú 120.000 euros d'indemnització i tot el rollo, tio. És que, és que este tio encara no l'han jubilat, perquè és un carrer de confiança. Talia va dir també una coseta, neticita ràpida de convocatòria. En recordeu-se que el dia 23 de maig aneu engrasant la bicicleta perquè a les 10 hi ha eixida des de la plaça de la Verge de València per anar tots junts a Godella i a les 11 eixida des del Pac del Molí de Godella en una bicicletada de molí a molí. Ho convoca Horta Viva sense autovia, Parc Nord. Un día estando en la obra. Molt bé, que ens una entrada per regalar, 96 364 22 52. Estic emocionat, ens han trucat. Perdoneu el, perdoneu l'error tècnic, han tornat a ficar la de los porretes. Ai, ai, I ara sí, ah, ah, ah. Riggy Dance Hall, Rastafari. I toqueu ràpid, que jo estic excitat. Uh! Eh? Just come in. today. estem en els països andorrans d'ací de València que se la casquen a dos I molt bé, tenim una altra trucada per aconseguir, per aconseguir una entrada pel Xufarrac. No pot ser. Xufarrac 2010. Molt bé, ja anem a veure, aquí tenim bona no vesprada. que ve la, la, la bona primavera. vesprada. Amore. Bona vesprada. Ja, ja. Un altre xicó, me ja, cague. Ja, xicó. Bien, eh, eh, no, no toca ninguna xicona, que... Bona vesprada, Valent. En, en qui parlem? yeah, parleu en Joan. Joan, de quin yeah. poble de la comunitat valenciana mos toques? D'ací de, l'Horta no, el que de Moncada. Che, d'allà ah, al costat! De Moncada! que Moncada, l'entrada, frega, frega, que no se'n va! De categoria! Che, Joan, i què més fent ara mateix? Has deixat de fer-te la manola per trucar-nos? Che, yeah, yeah, tu saps el que estava fent, che? No ho sé, què eh, dirà. Eh, estava veient la pel·lícula La Aine, Odi. Oh, Mare meva. Fustigant l'espírit per a suportar a Camps i companyia, no? Exacte, exacte. Ei, normal, home. Bueno, jo veig una pel·lícula en i després m'enamoro de la Rita surt. Bé, bé, bé, anem al rotllo que són la ràdio tens això. Bueno, eh? a tu t'interessa això de, de Xufarroc, eh? Sí, Xufarroc, el dissabte a les 9 la Lumière, es bates, a Xembla, Orxeta Sound System i Moonlocks. També m'ha fet una pregunta mm, d'estes difícils. Pero que no siga difícil, ¿qué? No, no, no No, no, no t'anem a preguntar quants votos portes a la Els Es, Batters. Es Batters, vàters. Els que tenen dos CDs. A veure, es Batters, és on vas a pixar algun, quan estàs borratxo. Algun dia trauran el tercer. La majoria de components del grup, Es Batters, de quin poble dels països andorrans són? Che, che, a veure, i això no són de l'Horta Sud, a veure. Del costat de la càrcel del Càcer. Del... Ahí está! Ah! Bravo! Eh! Eh! Eh! Eh! Eh! Eh! Eh! de ser del país. Tomas tiquete de te Joan! Molt bé, Joan, ara si no, no penses, te la fas, te la fan! Ah, no penses que Jordi et prendrà les, les, les sí, dades i arreplegues la teva entrada i en el xumfarroc. Eh, pues res, eh, ja es veurem per allí i tindrem el gust de conèixer, Joan, vale, pues que ja... tens una veu molt varonil! Pues ja xerré, vale, a xupar-la! Adéu! Adéu, salut i força, company! Eh, tu quin orgasme, dos trucades, no m'ho puc creure. Vale, Paco, una notícia per ahir, no? Vale, anem a ficar la casa en la realitat valenciana. Eh, que, sap, que s'assabenteu, eh? eh en, anem. El Perilla, diuen per així, el lloc de treball d'un militant de Maulets per vendre entrades del concert que es va fer el 25 d'abril. Bueno, però, però ¿esto què és? Però Ay, esto mira, qué es? Yo lo dije, españoles, estos rojos os confundirán. El Ajuntament de Banyeres de Mariola... Eixa, eixa... Cuando yo os estoy diciendo que los rojos vuelven, no lo digo en vano. Sacar la mano y alzarla conmigo, la otra dejarlo en el ombligo. B, el l'Ajuntament de Bañeres, eh, de Mariola a l'Alcoyà, governat pel PP, va a retirar els cartells que en el actes del 25 de abril de y sí como el concert que posa cloent de la jornada i el va prohibir i li va amenaçar a un treballador de l'Ajuntament que era de, de l'Assemblea de Maulers que estava venent entrades per l'esmentat concert i ara ara mateixa perilla el seu lloc de treball ànimo company, no desistisques i des de luego esta és la mostra de democràcia, cultura d'aquest país valencià dic, exacte eh, andorrans vale? bueno, també dir-vos per així que n'hi ha una coseta ràpida, per dir-ho així. Eh, això és fort, però bueno, alguna resposta. La nit del 7 de maig, militants de l'esquerra independentista van realitzar una acció de denúncia contra les retallades socials i salarials anunciades pel govern espanyol. L'acció reivindicada per la coordinadora Horta contra la crisi s'ha consistit en l'atac amb pintura negra contra la seu del PSOE al districte de la Ciutat Vella, València. Amb aquesta acció, l'esquerra independentista ha volgut denunciar el servilisme del PSOE davant de la patronal per l'acceptació de les mesures neoliberals imposades per la Unió Europea i el Fons Monetari Internacional. Segons un un comunicat fet públic, la nota diu que es tracta, doncs, d'una mostra de solidaritat amb els pensionistes, molt nombroses en el cas antic de València, les persones dependents, els treballadors del sector públic i totes les persones afectades per la crisi. Com a independentistes i anticapitalistes, afegeix el comunicat, volen deixar clar que el govern espanyol no és un govern socialista, sinó un govern al servei del gran capital i, per tant, tota mesura en contra dels drets dels treballadors tindrà una resposta. Així mateix, fem una crida a la classe treballadora d'arreu dels països si no per tal de que s'organitzi i doni resposta davant l'atac que suposa la de Zapatero en el canvi d'una cap a una vaga general que puga d'una vegada per totes reorientar radicalment les polítiques socials en benefici de la majoria treballadora. I és el comunicat... Mal! Mal! Ai, de, que mala persona! Demà eh, hi havia un concert en la plaça Viriato, ahí en darrere les Torres de Quart, en València, que muntaven a contracorrent els joves d'Esquerra Unida de, del País Valencià. Esquerra Unida? I tenim allà Raül, un membre de, de Contracorrent, ah. que ens va comentar què ha passat ahir, per què no, es va, no, no va al concert o què passa. Bona vespre, Raül. Lis fallarien. Hola, amics, companys, com anem? Bueno, Salut, pues, company. Nuestro programa és tuyo, comenta vos què ha passat. Què ha passat? Pues com estem? estem? fotuts, eh, estem fotuts i, i molt fotuts, perquè a, a, això, això és València i això no passa. Què ha sigut? Fal, falta d'organització? Això és un, una bufonada, no? Això és una bufonada. El concert està planificat des de fa mesos, d'acord? Nosaltres vam demanar tots els permisos, eh, vam fer tota la burocràcia que calia perquè ja estem acostumats a que ens foten de, de diverses formes no, en aquestes mm -hmm. coses. Clar. Aleshores vam assegurar molt bé. L'Ajuntament el que va fer va ser dilatar les respostes, dilatar-les més, donar permisos provisionals, eh, dir, pues aquesta persona el conseller que tenia que firmar firmarà, no sé què. Al final 24 horas avanzar con concert, después de ficar-nos problemes per a tot, en principio ya no nos volían. La barra era ilegal. O sigui, en València pueden fer barra els falleros, en la nit de Sant Joan, els clavaris... todo el món pot fer barra, menos un grup d'esquerres y un grupo de joves. pues no, vosotros no podéis fer barra. Ya después se van barallar amb això i no van guanyar res. Y ahora arriba el momento 24 horas abans el concert y digo que está cancelado. per tràmits administratius per falta de documentació. Que fill de sa mare, tu! Semblen demòcrates! Sí, però, però estem en València i així tragarem tota la vida en lo mateix, d'acord? Perquè València és de qui és. I ja sí. està. Bé, la, pues, la Rita i braguita. Es prepara alguna acció o algo, Raúl? Dime, Pau. Si es, pre es prepara alguna acció o algo? Pues estem, enca estem encara reaccionant, d'acord? En el Facebook s'estan parlant de mesures com una concentració en el puesto. Jo suposo que tota la gent que puguem, que puguem arribar per Facebook i per les diverses redes socials, pues li anirem comunicant en el que queda de dia. Molt bé. I per descomptar, companys, i per així, per este mitjan i a través de la nostra pàgina web i, i la xarxa que tenim de, de, d'altres correus, eh, pots fer-nos també arribar les, les convocatòries perquè les farem córrer per ahir. Hi ha que lluitar contra aquesta repressió franquista trasnotjada i, i filla de puta. Y demostrarle que la ultradreta no és l'únic que està en este, en este fotut país valencià. Doncs no. Hi ha sí. coses i que li donarem batalla, collons. Eh? Ai, ai. Coste lo que mos coste, però li donarem batalla. Exacte, sí senyor. Bona Força i salut. Amics, eh? moltes gràcies per deixar-me comunicar-lo. A vosaltres per seu i assistir i per estar d'en peus. Salut. Salut i força, i molta lluita. I bé, anem acabant el programa de Ciutat Anatori de Wiki. de maig. Que han tingut trucats i tot, tio. Estic arromegant... Han repartit entrades pel Xufarroc. Ai, sí. I tenim a l'altra banda del fil telefònic el nostre corresponsal, gran triomfador del cant al ras, el senyor Toni de l'Hostal. Yeah. Oye, buenas tardes, Toni. ¿Has perdut la Hola. ¿Me se siente? Espera. Sí, le ha, toca... le ha tocado la bachoqueta. Oh, espera que lleve el, el manos libres. Ah, ah, manos libres. Ja te vale, que anaves a, a les manos. Eh. Quina, quina part de la pa, quina peça de la paella vols? Jo, la, la còxina sempre, home. Vale, anem a la musiqueta. Txana, txana, xa, Maria Rosa, que ser... Ai, li ha tocat la gamba. <laughs> Quina mala... Bueno, Antonio, què mos contes? Pues res, me'n vaig a ir a Riola, ara. Riola, tu tenen l'acudit de Riola, no? quina? Pues que les xiquetes de Riola fan la la la la la i les de Polinyà nyam nyam nyam nyam nyam. <laughs> els, heu, els heu dit, Ara, ara, ara li pots contar, però van actuar... Eh? No, què collo, me'n vaig a de comboia. Pues ara dius, diu, la la la la la la i Polinyà nyam nyam nyam nyam. nyam. <laughs> Què sembla xicons estos de cap i casalna, no, no. En esta transició mai veurem la república. Una eh, transició es, no es tornarà on anàvem. S'han suspès un concert als amics del tio Paco, als comunistes. Me caguen de ella, Sí, ah, no. per què? Pel divendres, por, por, com ha dit Paco, por tràmits administratius. Per, per, fa, per, falta, per manca de, de papers en els tràmits administratius, tio. El mateix dia d'abans, 24 hores abans, se tenint tot muntat. Però clar, és que era per a celebrar la tercera l'aveniment de la Tercera República, bueno, per reclamar-la una mica, no? Oh, sí, que ho vaig veure anunciat per ahir, entonces això al final no es fa. No, no s'han bocotejat, nano. Jo per mi que han sigut és d'obrin pas, perquè la penya anava a veure l'avenimaclet, però vamos, no vaig a, no vaig a adelantar. Tu eres muy malo. I res, que Antonio, hemos tenido que anar, que hoy el programa bueno, ha sido carregat de bombo. Ves este fin de semana pel Cap i Casal o Rodalies? Este cap de semana... Quiero bailar. De que no. Muy no. bien. Pues claro. nada, Antonio, me alegro de haberte oído. Ah, igualmente, ¿te el disco? Sí, hemos puesto, Está, hemos puesto la canción de R.A.K. de Malcam. Ah, muy bien. Sí, senyor, i en Campos posarem més. I la setmana que ve més i millor.